radiyo isanganiro mubandanya mukurikira inama isumbi ngimba amahoro na kaze mu makuru mu kirundi tubafitiye kuri uyu wa gatanu ayo nayo akabagizwe agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira mu gihe kuri ubu wa mbere gitugu tuhahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe uburaro bwiza ishyirahamwe mpuzamakungu oni mu itangazo ryasohoye rimenyesha ko amaleta ategwa intege ngo atunganye imigambi ijyanye no kugabanya gushika ku busa igirirana uri abivuga ko ni mu gihe umugwi w'igihugu wigengujeho gateka kazina muntu mu Burundi CNDH nawo wiyamiriza ibitero bimaze iminsi bikogwa mu gisagara ca Bujumbura no mu tundi duce tw'igihugu unasaba ko hobandanye haba amatohoza atahengamiye tubafitiye na bucana yandi bidukikije nkuko byama buri wa gatanu iyo uno munsi ikavuga kuri zimwe mu ntambamyi ziri mu gisata co gukanyisha amakuru sayo gusa Ikaze mwido nido ryano makuru tugiye guhera mu gisata c'umutekano hari umunyamwemwa umwe yarayatemaguwe mu ijoro ryakeye ku muhani we muri komine giteranye intara ya Muyinga ubwo bugizi bwa nabi buriyamirizwa nishira hamwe ry'abanyamwema Albinos Sans Frontières anisebi bangira inama alirongoye agasaba abajejwe umutekano no mu ntwaro gufasha kugira ngo banyamwema ntibagume bicwa nayo wafashwe agahanwa vy'akarogurero tumukurikire yakuwe kuri telefone na Jean-Marie Mayonga ukwezi guheze hari uwundi munyamwema baheruka gutemagura muri komine eh, butihinda muri iri joro ryaranye rikeye bareba atemaguye uwundi muri komine giteranyi eh, mu ntara ya muyinga imana yarakinze abari baza kumwica baciye babiruka ko ubwabo uyu murwayi unyagwariye mu bitaro twebwe nicyo gituma rero dusa twitura amaradiyo kubera ariyo ashobora gushikana amajwi kure twe turabona ko ari ikibazo gikomeye gisaba ko leta yofata mu minwe kuko tubona ko abansi basubiye kugagwa bavuye mu gihugu cya tanzania bakoranye n'abasanzwe bari mu gihugu cyacu cy'uburundi basabikire mu byihute kugira ngo abanyamwe ntibabandanye bicwa twebwe tuvuga tuti kuko itegeko rya leta isaba yuko bose bokingirwa mugabo urumva ko abanyamwema turi bakeyi cyane ku mutumba ugasanga hari umunyamwema umwe ashoboye kwicwa birasaba ko abajejwe umutekano abapolisi n'abasirikare bakoranye n'abajejwe intwaro ko bufasha kugira umunyamwema mahari na cyane cyane yamaze gushika mu rugo ata muntu hanze bashobora kumwica mu gihe ataregewe n'abo basangiye agatumba ni ukuvuga yuko kuva ku rwego rw'igihugu gushika ku rwego rw'intwaro yo hasi mu gihe hagire uwo fatwa ko ari we yashoboye kwica uwo muntu cyangwa kuza kumutemagura yohamwa bimwe biboneka wanashaka hejuru no kuvuga bo baba barabikoranye kugira bashike aho hantu kugira ngo bashobore kuranduranira n'imizi iyo ngeso yo kugomba kuza kwica bene wabo n'abashiki babo basanzwe babana ngabo mu kibano na cyane cyane ko twari twaragerageje tanga n'inyigisho hirya no hino cyo tuma no gukora ubwambate kirubandanya tukiri muri ico gisata c'umutekano nyene umugwi w'igihugu wigenguje w'agateka kazina muntu mu Burundi uriyamiriza ibitero bimaze imisi bikogwa mu gisagara ca Bujumbura no mu tundi duce tw'igihugu bishikirizwa na Dr. Sigte Vinyini Muraba aurongoye mu wasohoye kuri uyu wa gatano warongoye uwo mugwi asaba leta kubandanya amatohoza kugira ngo ababikoze bashengezwe imbere y'ubutungane nayo ngo abo bafise ico baharanira basabwa kwirinda gukoresha ingimba tumukurikire ari kuri mikoro ya jean dodier irakoze umugwi w'igihugu wigenga ujijwe na muntu uriyamirije wivuye inyuma ibitero by'iterabwoba byagizwe mu gihugu muri iyi minsi bigasasika inganda mu gisagara cya bujumbura no mu micungararo yaho nka ruziba kamenge carama na gatumba hamwe n'imitego ku mabarabara ya komine muganda reka n'ahandi intumbero yabo si yindi atari ukuburabuza abenegihugu basanzwe bari mu mahoro n'umutekano umugwi w'igihugu cndh urahojeje imiryango yabuze ababo kandi urifatanije n'abakomeretse bakiriko barivuza mu bitaro n'amavuriro bitandukanye umugwi w'igihugu cndh urasavye leta y'uburundi kubandanya amatohoza aza yaratanguye kuri ubwo bwicanyi bw'iterabwoba kugira ngo ababugize n'ababashigikiye bafatwe bongere bashengezwe imbere y'ubutungane umugwi w'igihugu CNIDH urasabye ushimitse inzego zijejwe umutekano kongereza uburyo bwo gukingira igihugu n'abenegihugu na cane cane ishire hamwe inguvu n'izindi nzego zo muri aka karere umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka na muntu uhimiriza abanyepolitike canke abo bose baba bafise ivyo baharanira kubikorana ubwitonzi bakirinda uburyo bwose bwo gukoresha igikenye amajambo akokeza ingwano inyifato canke ibikorwa vyose vyotera umudugararo nk'uko byibonekeje mu minsi iheze mu bibanza twavuze muri iryo tangazo nyene Dr Sigte Vinyini Muraba ahamagarira abanyagihugu kuguma afatanye mu nda mu gihe amakungu ahamagarirwa kwiyamiriza ivyo bitero no kubandanya ashigikira Burundi mu gutsimbataza amahoro nari nabibabwiye mu nyigo nkuru nkuru zano makuru amaleta arategwa intege ngo atunganye imigambi ijanye no kugabanya gushika ku busa igwirirana ry'ivyuka mu kubaka ibisagara biri mu itangazo gishira hamwe mpuzamakungu oni aho kuri uno wa mbere gitugutu hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe uburaro igisata cy'iryo shirahamwe oni kijejwe uburaro kimenyesha kwihangiro ry'uwo munsi mpuzamakungu wahariwe uburaro ari kuraba uko ibisagara byifashe hamwe n'uburenganzira bwa muntu mu kuronswa uburaro bwiza byinshi mu biri muri iryo tangazo na Arthur Kavabushi uko umwaka utashe igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungoni kijejwe uburaro nabo bafashanya baratunganya ukwezi kwahariwe ibikorwa ibirori no guhanahana ibyiyumviro ku bijyanye no gukomeza ibisagara ihangiro y'uwo munsi mpuzamakungu wahariwe uburaro ni ukwiyumvira uko ibisagara byifashe hamwe n'uburenganzira bwa muntu mu kuronswa uburaro bwiza nk'uko tubisoma ku rubuga rw'amakuru rw'ishyirahamwe mpuzamakungoni uyu munsi ushaka kwibutsa amakungu ko twese dufise ububasha n'umutwaro byo kwitwararika kazoza k'ibisagara n'ibigwati hagati aho ishyirahamwe mpuzamakunguni rimenyesha ko uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe uwo munsi uhimbazwa ku civugo cyo kongereza umurindi w'ibisagara mu kugwanya ivyuka na rijya ibisagara ari byo bitera ibyuka ku rugero rw'ibice mirongo indwi kwijana kandi ko inyubako amasoko ari byo ahanini bitera ibyuka vyonona igisenge amakuru ari kuri urwo rubuga avuga ko igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakunguni kijeje uburaro gitera intege amareta guteza imbere imigambi yo kugabanya gushika kubusa ivyuka mu ntumbero y'inama mpuzamakungu ku bijanye n'ihindagurika ry'ikirere COP26 itegekanijwe mu kwezi kuza kwa Munyonyo uwo munsi mpuzamakungu w'uburaro ukaba washizweho n'ingingo ya ONU yo kuwa 17 Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe amajana gatanu y'inama ya bose ya ONU onu yashize ko itariki ya mbere gitugutu uko umwaka utashe ari umunsi mpuzamakungu wahariwe uburaro radiyo isanganira murambya imwaro igitega karuzi bubanza kibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe ku gihe cy'isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itandatu amakuru kuri radio isanganiro arabandanya guteza imbere umuhora wa telefone no gushyiraho icyo bita rezo metropolitan afipurobutike mu ntara za gitega na ngozi ni bimwe mu by'ishyirahamwe ryo gutuma tumana tumanako amakuru tele ribwirizwa gushyira mu ngiro kugira ngo linaguke byashyikirijwe mu nama shikiranganji yakoranye ku munsi wa gatatu prosper ntahogwamiye umunyamabanga mukuru wa leta ashikiriza kandi ko n'uburongozi bubwirizwa kunagurwa kugira ngo ingingo zose ziba zafashwe zishibwe mu ngiro tumukurikire guteza imbere umuhora wa telefone isanzwe aho muri uwo muhora umwe hajamo telefone interinete n'imboneshakure hagashyirwaho n'uburyo bw'uko umuntu ashobora kwitaba telefone ari ku metero amajana abiri kure y'ahari kubandanya wa muhora w'ubuhinga bwa none rezo metropolitain fibre optique ugashika mu bisagara vya ngozi na gitega gukora ibishoboka umuhora wa telefone ngendanwa una unamobe ugakwira mu gihugu cyose kunagura ibijyanye n'intwaro n'ibigega mu gukora hisunzwe ubuhinga bugezweho no gusubiza bukebuke abakozi bakukuruka hakurikijwe abahinga ishyirahamwe natere riba rikeneye kandi imishahara ntitware uburyo bw'umurengera ibyo bikaba byoba ku kiringo cy'imyaka itatu gusubiramwo amasezerano ari hagati ya leta n'ishyirahamwe Huawei ku bijyanye n'ideni leta yafashe ryo kunagura umuhora wa telefone ngendanwa onamob birakenewe kunagura ubuyobozi bw'ishyirahamwe onatel kugira ngo bushobore gushira mu ngiro ingingo zoba zafashwe mu ntumbero yo kunagura ishyirahamwe onatel ishyirahamwe onatel ryo kurondera abakozi b'abahinga no gukarihiriza ubumenyi abo bishoboka ariko atamahera yiyongereye ku birakwiye ko harabwa neza mu bice by'imitayi canke ayandi matungo ishirahamwe onatere rifise ivyo ata kinini bicinjiza bikagurishwa kugira ngo rishobore kuriha amadeni amwamwe ishirahamwe onatere rirakwiye kandi kuraba ibyo rihaniwe rikavyishuza ni ukurondera abahinga banonosoye ibijanye no gusuzuma audit externe bagasuzuma muri rusange ingene ishirahamwe onatere ryifashe n'icyokorwa kugira ngo rinaguke boca banagira ko bagasuzuma ingene ishirahamwe Huawei ryakoresheje ideni byo kunagurana mobe leta yafashe tuve mu gisagara cya bujumbura dusimbire mu ntara ya kirundo abanyagihugu wo mu karere kagizwe n'imitumba itandatu yo muri komine kirundo bavuga ko bagiye kwiruhutsa inyuma y'aho hagiye kubakirwa ivuriro ku mutumba wa mutara mu gihe bari bamaze imyaka igera kuri icumi baririndiriye abanyagihugu basaba abagira neza kubafasha mu kubaronsa ibikoresho kuko bo bamaze kuronka amatafari gusa babishikirije mu bikorwa byatunganijwe n'umugwi w'ubutungane n'amahoro amahoro muri diyoseze ya Muyinga kuri uyu wa kane imutara muri komine n'intara ya Kirundo Mustaneri w'iyo komine we ahamagarira abanyagihugu bo kuri iyo mitumba kurengera ubutandukane bwabo bagafata iya mbere mu gufasha kugira ngo iryo vuriro ryubakwe Agnes Ntawompagazi abo banyagihugu bo kuri iyo mitumba itandatu bamenyesha yuko iryo vuriro rije kubafunyiriza urugendo bagira mu kuja kwivuza ku bitaro bikuru vya Kirundo aho vyabafata uburyo bungana n'ibihumbi icumi kugira ngo bashike ku bitaro abanyagihugu bakamenyesha yuko kenshi iyo barembye baherekezwa na bagenzi babo canke umwe mu muryango ubwo buryo bw bw'ibihumbi icumi byashikaho burenga kubera baba biyunguruje ari babiri bamwe mu bakenyezi bo kuri iyo mitumba bamenyesheje yuko bimaze gushikaho bamwe muri bo bibaruka bigoranye biturutse ku kungene bashika ku bitaro batevye urwo rugendo runini rubashikana ku bitaro bikuru vya Kirundo rwatumye bamwe mu banyagihugu bo kuri iyo mitumba bizera ibintazi bakivuza kuri barumenyi mu gutinya gutanga uburyo bw'iyo kwiyunguruza iyo baremvye abo banyagihugu bagashima umwitwa ubwitwararika kugwaruka ubwo mu makomine ya busoni bugabira na kirundo bagize mu kubafasha kwegeranya ibikoresho byo kubaka bagasaba abagira neza ko bobafasha mu kubaronsa ibikoresho byo kubaka kuko bamaze kuronka ifuru y'amatafari gusa mustaneri wa komine kirundo viator habimana ahamagarira abanyagihugu bo kuri iyo mitumba mu butandukane bwabo gufata iya mbere mu guterera kugira ngo iryo vuriro ryubakwe kuko rije kubafasha igikorwa gihambaye mu kirundo nta mpagaze ku bwa radio isanganiro tuve mu ntara ya kirundo tubandanirize hafi yaho mu ntara ya muyinga aho bamwe mu bakenyezi bahariswe n'abagabo babo ku mutumba bakamara amagambo komine butihindi intara ya muyinga babona ko uguharika bifatwa nk'umugenzo ku bagabo bigahungabanya n'imiryango basigura ko uguharika bikorwa cyane cyane n'abagabo bivuye ku butunzi bakura mu bikorwa byo kwimba ubutare umunyamabanga ntayigayezwa wa komine butihindi utihinda we yibaza ko abagabo baharika kubera ubuhumbu agasigura ko iyo babituye bahagacira umukenyezi yabaye uwa mbere gushika muri urwo rugo ni nkuru tubaza Omer Nduwayo none baharikiye batagira amahe batiyafise baraharika mugubu ntayo bafise bamwe muri abo bakenyezi bavuga ko hanini abagabo baharika kubera amahera menshi baronka mu birombwe by'inzahabu abatera kwiyumvamo abandi bagore wapfanye kubera agahera kenshi yaronka kabandanya aca mu bandi bagore tumaze guterana gatatu yaciye anyirukana acatora uyundi mugore umva uwo mugore nawe yamujanye muri tanzania ko ari umunyeshuri kwabaye kumuhungana kuva batanguye gukora isekeza ryo gukatirwa n'abagore bakuru nyene ku nguvu je nabo mbona baharika mbega abantu benshi bakunda guharika kubera baba baronse amahera nk'ubo ibirombe vyugaye baca baharika amahera bayakuye fidele tunguhore umunyamabanga nshingwabikorwa ntayegayezwa wa komine butihinda Mugisha aremeza ko ibijyanye no guharika atari rumuri muri iyo komine akibaza ko vyoba biva ku kutabumbwa n'umugore umwe ikibazo kijanye no guharika kirahari umuntu yibaza ko biva kunda ndende y'abagabo ikindi ubuhumbu ariko leta yari yafashe ingingo ko abenegihugu batari kuriye gutunga umugore agira kabiri nyuma y'iyo ngingo abenegihugu barabikurikije ako sinotavuga ko iyo ngendo yaciye ihagarara barabikora mu buryo bw'ikinyegero umugabo yifuza gutora umugore agira kabiri kubera bazi ko leta ikibakurikirana baca bakoresha ayandi mayeri nk'ubu ngahe butihi ndashaka kumutora agaca agenda nk'imuyinga nk'ibujumbura igitega za ngozi bivanye n'uburyo bafise kugira ubutegetsi bwahabaye ntibumukurikirana uwo murongozi avuga ko iyo hagize ababitura muri komine babafasha bibanze ku watanguye gushika mu rugo hariho kategori zibiri abantu baharitse imbere y'uko leta ibibuza abo haca handikwa umugore wa mbere mu gihe iyo baba bafise bose batanditswe uko byaranashika ugasanga arafise abafisene babiri batatu atanumwe yanditse muri komine waca dufata ujyaye yatoye ubwa mbere akamwandikisha hanyuma abana b'abagore bato bato bakandikwa kujya mukuru abana ntibaca baba victime y'abavyeyi babo nubwo biruko ingingo ya leta ibuza kubakana n'abagore benshi ngo yaratumye ibitigiri by'abaharika bigabanuka muri iyo komine uraca bugacana yandi mu bidukikije ubukene bw'umuyaga nkuba no kuzimba kw'imyuka mishasha isubiririye aho rikoreshwa mu gukanyisha ni zimwe mu ntambamyi ziri mu gisata cyo gukanyisha umuhinga muri cyo gisata Silvestre Manirakiza anavuga ko ugukanyisha gutuma haba ihindagurika ry'ibihe bitumwe n'imyuka ikoreshwa itera ubushuhe bucana yandi bidukikije na Vestine butoyi muri bucana yandi herutse twarababwiye ibijyanye n'uruhara rw'urukurikirane rwo gukanyisha mu iterambere rirama uyu munsi umuhinga mu bijyanye no gukanyisha Engineer Sylvestre Manirakiza asigura ko naho biruko icyo gisata gifise intambamyi nk'umuyaga nk’ubudakwiye hamwe no kuzimba kw'imyuka mishasha isubirira iyahora rikoreshwa mu gukanyisha icyo gisata cyo gukanyisha intambamyi zirimo gushika ubu hariho abantu babikoreramo benshi ugasanga ntibabona akamaro kabyo hanyuma akaba n'ibi rero bijyanye n'imigambi ya konvansiyo do ivuga ingene tugwanya ayo magazi imyuka turiko turakuraho bita ngo R22 ariyo akoresha muri ivyo bigega nizimbutse izisubirira zirazimvye cane hanyuma ugasanga ibintu byo gukora amafirigo birabazimvye ikindi naco aba bantu baja mu bikorwa by'iterambere ntibarabona neza yuko ibintu byo kwegeranya byo kurya ari ikintu gikomeye ntamba myininiya ni ivy'umucanwa turakwiza umucanwa ukwiye nk'ubu dufashe nk'imboga z'ubugarama cyangwa iz'ibikarusi kuzi no tubibika bisaba umucana mwinshi bisaba n'ubuhinga abahinga ntibaraboneka cyane mu bijyanye n'ibyo by'isuku y'ibyo kurya n'abafundi bakora ibyo bintu by'ibigega turabakeneye cyane silivesitire manirakiza anamenyesha ko urukurikirane rwo gukanyisha rufise ingaruka ku bidukikije atanga akarorero k'ihindagurika ry'ibihe ritumwe n'ubushyuhe buvuye ku myuka mishasha ikoreshwa mu bisata bikanyisha isubirira imyuka iriko irava ku isoko isanzwe yonona igisenge cy'izuba mu gukanyisha imyuka muri izo mashini imyuka ifise ubukomezi bukomeye bwo gusambura igisenge iyo myuka kubera ayo masezerano y'imoreyare iyo myuka ibabaza igisenge ikuragabanuka isa n'iyihera ariko rero yayisubiriye nayo nayo kongereza ingufu nko mu gitoro ibyo bitoro nabyo murazi ko bica byonona ibidukikije kugira ugukanyisha bijyane no kubungabunga ibidukikije uwo muhinga avuga ko hatanzwe inyigisho ku migwi itandukanye ikorera muri icyo gisata kugira bamenye imyuka igezweho hamwe n'iyivuye ku isoko